Nova vivo chanso per artefarita coro. Este strarompo en la cor medicino. Curacistoi en Prago uno a foie en plantis complete artefaritan coron. Por homo i cun progressinta cor malfortezo, mecanicae i cor pasigiloi, estas ofte la sola chanso pluvive normale nun en la Praga Instituto por Clinica cae Experimenta Medicino, ICEM, estis implantita proteso, quiu ne nur subtenas la cor funccion, sed quiu gin plene anstatauas. La artefarita coro, cun la nomo Carmat, estas grisa, ronda apparato, quiu estas envolvita de membrano. La apparato pesas circa 800 gramoin, cae estas proximume trioble pli granda ol normala coro. Gi estis disvolvita de la Franza cor chirurgo Alain Carpentier. La interna vandoi de la artefarita coro, quiui contactigas cun la sango, havas tavolon en bio congrua materialo do el materialo quiu ne damagias ala la sango. Pro tio la apparato povas esti multe pli longa en funcciado olo la gis nun usatai cor pumpiloi. Oni antau vidas che la pumpilo funccios almenau quiniaroin. Due la proteso productas alie ol la cutimae cor subtenae systemoi, normalan pulson, kiel normala coro, cae trie, gi povas reagi ie shangioi de la sangopremo cae de la volumeno. Tiel gi reagas pli fisiologie ol antauai modeloi. Tion ebligas en construita computilo, kiu pricalculas informoin el entute dec sep sensoroi. Tiel la coro povas reagi je la actuala besono de la paciento. La proteso estis unua foie implantita en la jaro 2014 en Francio. La dualando estis antau quelcaic monatoi Kazahio. Mese de novembro Fin fine viro en Prago ricevis la Franzan artefaritan coron. La paciento dum la lastai okmonatoi dependis de subtenai sistemoi cae de infusoi, char malbonigis la sanstato, oni devis forstrecilin el la attendolisto por cor transplanto. La artefarita coro tiel estis la sola solvo por li la tecnice tre ambizia operatio dauris og horoin. La artefarita coro pli altigas la chanson iam ricevi coron de donazanto, char se la paciento estas conectita al mecanica subtena sistemo, la pulma alta premo normaligas ene de trimonatoi. Poste eblas plenumi ancau cor transplanton la cefa celo por la artefarita coro, tamen ne estis transponti la tempon, gis la transplanto de coro de donazanto. La pumpilo principe complete an anstatau la coron. Porque gi battu, la artefarita besonas provisadon per electro. Tra la de la ventro, tial conducas cablo, Ela la corpo de la paciento. Tiu cablo conectas la artefaritan organon cun baterio, cion la concerna persono devas porti cun si en poscio. Oni esperas, che post quin gis de chiaroi, la sistemo povos esti implantata ancau inclusive de la batterio la nove disvolvita apparato iam tre similas alla la vera organo cae tiel estu daura solvo por paciento. La cecai curacistoi consideras sian anta longan operacion kiel trarompon cae nun planas pluain tiaen intervenoin.